ऐं बेशक बनी इसराइलनि खे किताब ऐं दानाई ऐं पैगुंबरी ॾिनीसूं ऐं सुठियुनि शयुनि मां खेनि रोज़ी ॾिनीसूं ऐं खेन जहान वारनि खां भलारो कयोसूं